Ondoko bost urteetako bide nagusiak eh, finkatzen ditu sozialtzailean ari diren bosteun bat presuna berezituk landu dute kasik bi urtez plano hau eta oroz gainetik atera da egina ala goiz behar dela esku hartu, oartu orduko arazo bat badela neugiak hartu behar diela eta hortan ari diren langileek sustengua ukanen dute, anik trundai kontseilariak du eskema aurkeztu. Formakuntza batzu, eh, eskain nuko ditugu, zenta behar dute denak ikasi nola goizik behar den uh, ohartu aur bat sofritzen dila, adibidez ez dila untsas egitzen eskolan, edo bizik isilik delaik, edo kaskabitsi batzu bat ilaik uh, eh, begion duan, edo uh, bera beti uh, begiak apaltzen, edo holako, bat ira, seinal batzu behar denak behar dugu ikusi gauza horiak ikusten, eta goizik behar gauzak hartu. Plan Plano hortan ez etorkin gazteak bakarrik heldu direnak departamenduak bere gain hartzen ditu. Anik trundai. Or bah, ira une fiche action horrealedi euh, buruz, euh, euh, plateforme nahi ditugu e, platform emena horietan zerbait egin, hein, eh? miner non akompanie horietan, zenta, hala, bon, guai pusinuat gauzak kalmatia dira, baina anitz leku Shortutila dena departamentuan sortu da hazi ditugu, horroko horian ehun leku sortu da hazi ditugula, denak errezibitzia eta guai gauzak pusinuat kalmatiatira, baina honor gure aigira best, pentsaketan egiten. Horai hartinokoaren gainerat, departamenduak eskema hortan bost milion ezagiko ditu orotarat bost urtez.